บุ๊กทูเจ็ดสิบแปดคำคุณศัพท์หนึ่งย形容詞ิผู้หญิงชาราหนึ่งคนผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน ต太っจเซผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน好奇心旺盛な女性รถใหม่หนึ่งคัน新しい自動車รถความเร็วสูงหนึ่งคัน速い自動車รถนั่งสบายหนึ่งคัน快適な自動車 ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุดโดเรสชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุดโดเรสชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุดโดเรสกระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบกระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ 茶色のカバンกระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ白いカバンคนใจดี หลายคน親切な人々คนสุภาพหลายคน礼儀正しい人々คนน่าสนใจ หลายคน面白い人々 เด็กน่ารัก愛らしい子供たち。เด็กดื้อ生意気な子供たち。เด็กดี行儀の良い子供たち。